Hi, thank you for joining. My name is Ronaldo. Always believe in love <laughs> and keep the flame burning. And welcome to Good Radio. And uh, I'm going to discuss and share with you ang sampung signs kung pinaglalaroan ka lang ng isang lalaki. Okay? Thank you for listening to Who Goat Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Feel relaxed. You are listening to Ronaldo on Who Goat Radio. April Fool's Day. So marami naloloko ngayon. So, ikaw, gusto mong malaman kung niloloko ka lang ng lalaki? Join ka na. Okay, now, number one. Right? Number one, napaka-charming niya. At napaka-akit-akit. Okay? Alam niya na napaka-gwapo niya. Okay? <laughs> Alam niya yon. Good looking siya and he makes you laugh. Gusto niya kasi, gusto ko sa babae ng babae na ang, ang lalaki ay napaka you know, mahilig magpatawa, nakakatawa, nakakatuwang kasama, at uh, binibigyan siya ng compliments, and uh, nagkukwento tungkol sa pamilya, tungkol sa anak, kaya mga gusto niya, mga plans niya in the future, okay? Mga bagay na gustong pag-usapan ng babae, gustong-gusto din niyang pag-usapan niya, alright? And he is flirting and very affectionate. Ano bang ibig sabihin? Loving, caring, warm, lovesome, lahat na nandun sa kanya. Okay? Yan ang number one uh, sign na gusto, dapat mong makita sa isang lalaki. Kung ito ba ay uh, isa well, isa lang ito sa mga signs pero ito sa mga ito ang isang sign ng uh, lalaking too good to be true. Okay? Now, kung ganyan ang sign niya, maging ano na yan sa'yo. <laughs> Humanda ka na dyan, okay? Number two, Di tayo magtatagal. Number two, hindi mo maikakala ang chemistry nyo. So, ano bang chemistry? Hindi mo nahalata na siya ang nagko-control na ng ang dating nyo. For example, like, uh, alam mo, mainit ah. <laughs> For example, uh, siya na ang uh, nagsiset ng uh, mga dating rules nyo. Like, uh, alam mo, dito lang tayo, ayaw kong pumunta doon, ganyan-ganyan. At instead na ikaw yung ipupursu niya, okay, ikaw na ang nagpupursu it turned out na ikaw na yung humahabol sa kanya dahil sa sobrang attraction mo sa kanya. Okay, maaring ang bilis ng takbo niyong dalawa. Probably napunta na kayo sa mga bagay na hindi dapat gawin. Okay, alam niyo na 'yon. Okay, kasi itong lalaking ito ay uh, napaka-aggressive. Kumbaga, parang napaka-perfect. So, to the point na nakokontrol ka na niya. Number three, never pa siyang na-in love. Yan ang sabi niya sa'yo. Ano? Never pa daw siya na-in love eh. So sasabihin niya sa iyo, never pa siyang na-inlove. Pakiramdam mo sa lalaking ganito ay napaka-vulnerable niya, okay? Na napaka-sensitive at di, di mabasag, di pa nababasag, hindi pa nababroken kasi hindi pa na-inlove, di ba? Now, iniisip mo na siya ang magiging love project mo kasi never pa siyang nagkaroon ng relasyon. Yun ang sabi niya. Alright? Maraming babae ang ma sa ganitong uh, sinasabi ng lalaki kasi iniisip nila na sila, ng, sila na mismo ang magpapatibok ng puso doon sa lalaking nagsasabi na never pang na in love sa buong buhay niya. Whew! Mukhang imposible yan. Okay? Now, sa mga ganitong bagay, magbibigay ito sa iyo ng katanungan na tipong bigla siya nawala, tapos uh, magtataka ka, bakit ganun? Bakit ganun? Ano bang problema ko? So, yun ang magiging mangyari yan sa iyo in the, in, in the end, kapag uh, ganyan ang nangyayari. Now, um, kung 40 plus na siya, imposible naman, never pa siyang na in love, never pa siyang nakakaroon ng relasyon, di ba? So, kaya magduda ka na sa mga sinasabi ng uh, lalaking ganyan. Alright? Uh, ayaw niya lang talagang ma-in love. Ang totoo niyan. Yan ang katotohanan niyan. Okay? So, anong dapat mong gawin? Just walk away. Walk away. Kasi ang mga lalaking hindi uh, clear sa kanyang sinasabi ay uh, maaring hindi rin talaga clear ang kanyang intention sa iyo. Number four, sabi niya sa iyo, ayaw niyang makipagrelasyon at uh, sinabi niya sa iyo, pero nag-date naman kayo. Nakakalito, di ba? Ayaw niyang makipagrelasyon. Okay, nakipag-date ka sa lalaking nakitaan mo ng potential. Napakagwapo, napakabait. Andun na ng lahat ng hinahanap mo sa lalaki. Okay, lahat ng characteristics na hinahanap mo sa lalaki ay nasa kanya na. Ngayon, at sinasabi niya agad-agad sa iyo na ayaw niya magkapagrelasyon. Pero kung makipag-usap naman siya sa iyo ay sobra naman siyang interesado sa buhay mo. Kakalito, di ba? Okay, at di mo marinig sa kanya ang katagang, let us be together, let us be exclusive. Tayong dalawa lang. Ha? Di mo yan maririnig sa kanya. Walang vocab, walang ganun sa kanya salita. Okay, gusto niya muna ng secret uh, relationship at walang commitment. Nako, delikado yan. Ngayon, nagustuhan mo siya at gusto mo malaman kung saan ito papunta. Gusto mo malaman kung saan patutungo, patutungo itong relasyon na to. Ngayon, ah, alam mo maraming nagkakamali dyan. Especially yung mga uh, babaeng talagang mabait at uh, madaling uh, um, maniwala sa lalaki o sa tao, okay? May uh, puso talaga ng kabaitan. Okay, kapag sinabi ng lalaki na ayaw niyang makipagrelasyon, alam mo, maniwala ka kasi totoo 'yan. Okay, hindi yan nagbibiro. Kapag sinabi niya na, alam mo, hindi pa ako ready eh, um, ganito lang muna tayo, ganyan-ganyan, huwag ka na, move ka na, kasi sayang yung panahon mo sa taong yan. Okay? Hindi ka niyan siseryosohin. Okay, number five, hindi mo siya mahagilap o ma-reach. Makita mo ang intention ng isang lalaki habang nasa dating period pa lang kayo. Okay? Ang typical na player na lalaki ay bibigyan ka ng magandang communication Okay? Pero malabo naman siya sa iyo. May communication nga kayo, pero napakalabo naman niya sa iyo. Pagdating sa bagay kung kailan kayo magiging malapit sa isa't isa, uh, sasabihin niya sa iyo, kapag di na siya busy sa work, uh, pupuntahan ka niya, or magsasama na kayo, o kapag nakahanap na siya ng magandang place malapit sa iyo, saka kayo magkakaroon ng chance na magkalapit. Okay? Huwag ka maniniwala sa ganitong uh, lalaki, sa mga sinasabi ng lalaking ito. Nungka, Okay? Kasi <laughs> di mo alam, iiwang ka na niya bago pa man siya makahanap ng trabaho sa nasabi niyang place kung saan ka. Okay? Why? Dahil probably na ibigay mo na sa kanya ang gusto niya o ang hinahanap niya sa iyo. Ano yon? Hmm? Ano yon? Alam niyo na yon. Alam niyo ang gusto ng lalaki sa isang babae. Mga lalaki, aminin niyo, magalit kayo sa akin. Majority ng mga lalaki, yan ang habol sa mga babae. Kaya kayong mga babae, practice lang maging wais. Okay? Sayang, sayang. So, nakakalito ang lalaking ganito. Okay? So, tipong bibigyan ka ng mga hints na tipong akala mo kayo na pero hindi pa naman pala. Alright, wala siyang uh, clear uh, statement kung uh, kailan ba talaga kayo magsasama. Number six, hindi sa tumatanggap ng hinding sagot. Okay? The more na humihindi ka sa gusto niya, which is yung sinasabi ko kanina, okay, yung gusto niya sa'yo, Okay, the more siyang nangungulit sa iyo. All right? Maaring bigyan ka ng regalo na na-mention ko, uh, na na-mention mo sa kanya na gusto mo itong bagay na to. Okay, bibigyan ka para mahulog ang loob niya sa iyo. Okay? At, tandaan, ang isang relasyon sa isang, uh, ng isang manlalaro o player na lalaki ay hindi lumalayo sa iyong lugar o sa iyong kwarto. Okay? Gusto niya lagi nandun ka lang sa place mo. Okay? Nandun yan kayo sa place mo. Okay, hindi mo nakikita uh, ang kanyang mga kaibigan at ang pinaka-worst nito, hindi mo nakikilala ang kanyang pamilya, ang parents niya, ang kapatid niya. Yun ang masaklap doon. Okay? Maaring i-invite kanya sa mamahaling lugar, sa magandang place, sa, sa magandang kainan, para ma-impress kanya, o saan man na private place. Siyempre, sasama ka kasi maganda yon Pero kapag ikaw na ang uh, mga ilangan, ay nawawala na siya. Basta tatandaan nyo lagi, uh, ang lalaking ganito, gusto niya lagi yung uh, itatago ka. Okay? Yung tipong malapit ka lang uh, o malayo ka sa lugar kung saan nandun siya. Alright? Yung walang makakakilala sa inyo. Heto pa minsan, dinadalahan ka niya ng mga take-out dinner, pagkain, o, o kung ano man sa place mo. Ano bang ibig sabihin nito? Okay, bakit? Siyempre sweet, yeah, he's sweet. Pero ito actually ang dahilan niyan. Kapag lagi na lang siyang nagdadala ng mga bagay na ma- makakain nyo, magagawa nyo sa place nyo, at never kanyang ini-invite lumabas at mag-date, chances are he's already married, may asawa na siya o may relasyon na siya. Aray ko. At ayaw niyang may ibang tao makakita sa inyo. Ayan. Kaya, lagi kang nilalayo sa lugar kung saan siya nakatira, kung saan siya kilala. Alright? Avoid dating at home. Huwag kayong mag-date sa lugar mo. Okay? Kasi hanggat sa nagkaroon ka na ng mga chances na nakipag-date ka sa kanya ng maraming beses sa labas, yung public. Okay? Ibig sabihin, kapag nangyari ng mga yon, uh, napatunayan mo sa sarili mo at napatunayan niya sa iyo na hindi kanya tinatago kung sino, sa kung sino man. Okay? Dito mo makikita kung gaano siya kaseryoso sa'yo. Okay? Number seven, nakikipag-flirt o landi sa'yo pero hindi ka naman niya ini-invite. Connected tong dalawang to. Maaring nakilala mo na siya sa isang lugar, sa workplace, sa, sa church, sa gym, o kung saan man. Okay? napaka-alembong ng taong napaka-alembong ng taong ito. Nakakatuwang kausap, napaka-sweet, lahat na lang na nandun, ma- fall ka talaga sa lalaking ito. At happy siya na makita ka lagi. Pero hanggang dun lang ang pinapakita niya sa iyo. Ooh. Okay, tandaan, ang lalaking seryoso sa iyo ay sasabihin niya sa iyo na gusto ka niya at interesado sa iyo. Yun, gusto ka niya mapakasawa, mga ganun. Uh, ah, yung talagang pinapakita niya yung interest niya na walang halong biro. Tandaan, ang lalaking seryoso sa iyo ay uh, sasabihin niya lahat para lang mapatunayan niya na totoo ang sinasabi niya. Okay? Ipapakilala kanya sa magulang niya, uh, sa mga kaibigan niya, at ipopost pa niya sa Facebook na talagang proud siya na may, kilala, may nakilala siyang kagaya mo. Okay? So, hindi kanya tinatago. Ayun. Kapag di niya ito magawa, may nag-hold sa kanya. Ano kaya yon? mag-isip ka na. Okay? Kaya mag-move on ka na kapag hindi niya ito magawa. Masaklap nito, baka ikaw pa bilang babae ang nagsiset ng date niyo. Kailan tayo, po, kailan tayo lalabas? Kapag ganyan ang nangyayari sa inyo, bitawan mo na ang lalaki niyan kasi pinaglalaroan ka lang yan. April Fools. Hmm. Okay, number eight. Laging may emergency. Kapag kasama mo siya, laging, uy, teka lang, nag-text si boss. O, o kaya, ay, may problema sa bahay sige, mauna na ako ha, kasi oh, kita na lang tayo susunod ha. Mga ganong bagay, okay? Minsan sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng emergency, okay? Maaring totoo na may uh, kay, uh, kailangan siyang gawin, yeah, nangyayari talaga yan, pero hindi naman, mapapansin mo ba, common ba sa isang tao na lagi na lang may emergency sa buhay? Yung lagi-lagi na lang? Okay? Na para bang siyang laging on call na parang isang doktor na lagi na lang may namamatay na pasyente ay iba na yan, Day. Iba na yan, Day. Okay? Kung ang lalaki ay sinasabi niya na mahal ka pero lagi naman siyang nawawala sa'yo, ang gawin mo dyan, ask him directly. Okay? Para ma-explain niya ang kakaibang behavior na ito. Kasi, he's probably cheating on you. Kapag nahahalata mo at napapansin mo ang, ang lalaki, na ganyan ang ginagawa sa iyo, kausapin mo siya ng masinsinan. Ano ba talaga? Ano, ano, ano ba talaga to? Kasi sabihin mo sa kanya na itong nararamdaman mo kapag ginagawa niya ito. And most of the time, ang isang lalaki, um, umaamin naman talaga yan. Pero itong tatandaan nyo, ang uh, number one rule ng mga lalaki manloko ay huwag umamin. Okay? Pero sa yung mga babae, trust your instinct. Yeah, meron kayong mga babae ng ganyan. Kayo lang ang meron yan. Kapag naramdaman nyo na na there's something wrong, trust your heart. <laughs> okay, number nine, pagsisinungaling. Okay? Ang pagsisinungaling ay hindi magandang sign na ito. Never. Lalo sa isang relasyon. Ayaw na ayaw ko yung sinungaling. Okay? Kapag lagi niya sinasabi na andito siya sa lugar na ito at nakikita mo siya doon, mas magandang tan- tanungin mo siya doon kasi baka naman uh, may hinahanda lang siya ng sweet uh, surprises sa iyo. Pero kung lagi-lagi na lang nangyayari 'yon at nagsisinungaling pa siya, sasabihin niya sa iyo baka ibang tao yung nakita mo. Hmm, ibang klase 'yan uh, maaring meron siyang uh, ibang kinakasama kapag uh, yan na lang ang lagi nakikita mo at napapansin mo sa kanya. Number 10, masyadong sensitive. Masyadong sensitive siya sa kanyang cellphone. Uh, yung tipong, nakita mo yung cellphone niya, nahawakan mo, tapos, uy, ba't mo hinahawakan yan? Hindi yan sa'yo. Privacy, privacy. Okay, wag, wag ka naman ganyan. Oo, kailangan natin ng privacy. Pero kung ang isang tao ay totoo sa'yo, walang dapat siyang ikatakot na mabasa mo yung mga messages paminsan-minsan. Okay? Di ba? Parang wala naman siyang tinatago. So, bakit siya mag-freak out? Yung tipong mahawakan mo lang ang phone niya ay nag-freak out na siya. Okay? Yung parang nagpapakita na siya ng aggressive uh, behavior sa iyo. Parang bigla siya nagagalit. Parang ganoon na wag kang dapat humawak ng di sa iyo. Okay? Iba na po yan. It's a bad sign. Okay, posibleng nag-cheat ang taong yan sa'yo. Okay? Cheat, nanuloko. O baka, baka kung hindi man siya nag-cheat, sira ulo lang talaga yung lalaking yan. Kung ano man yun sa dalawa, well, iwanan mo na siya. Okay? Uh, I understand na, alam nyo ba, ang pag-walk uh, away sa isang relasyon, lalo kung sa tingin mo ay nakita mo na ang gusto mong tao, ay mahirap. Okay? Uh, some men seem to be cute, charming, good looking, fun to be with. Pero, alam mo, you don't have to waste your time sa mga lalaking ganyan. Na yung lalaking, alam mo naman na niloloko ka, tapos pagtatsagaan mo pa. Wag na, okay? If you have uh, suspicions, paniwalaan mo yan, okay? You have to move on kasi marami pang lalaki na mas magmamahal sa'yo. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo. At isipin mo, ikaw yung babae. Precious ka kailangan kang ikaw yung pinupursue. Okay? Inaalagaan. Hindi niloloko. Okay, you have to recognize the signs. Okay, you have to drop the player before he drops you. Kasi, ang sakit no na naunahan ka, na dinrap ka niya, tapos nahulog ka na. Parang, kaya dun, dun na ano yung uh, ulo ng mga babae na nagugulo. Dahil uh, naunahan sila, at na feeling nila na ibigay na ng lahat which is true most most of the time ganun nangyayari uh, you, you have to stop wasting time uh, dealing with that guy ang player kasi ugali na yan ganyan na talaga yan at uh, isa lang isang bagay lang ang makakapagbago niyan kung makilala niya ang totoong nagbibigay ng love sa tao si God ah, honestly I have a confession to make nung bata-bata pa ako, uh, when, eh, when I was in 20s, hindi ito kasama sa, sa eh, hinihanda akong uh, outline. Sa totoo, nung panahon kasi sila na yung lumalapit. And, but before that happened, nung panahon na yon, I was so serious sa isang babae. And first love, first girlfriend. Pero nung dumating yung point na niloko ko uh, at gumawa siya ng something na hindi ko nagustuhan, naisip ko, aba, aba, parang, shh, ikaw lang ba? Parang ganon. Which is uh, mali, di ba? Pero ang ginawa ko doon ay uh, naging ganito ako. Okay? Naging mapaglaro ako. Kasi parang gumawa ako ng way para lang maitaas ko ulit yung sarili ko na akala ko yun ang tama. Kaya sinishare ko ito sa inyong mga babae kasi ang um, ito talaga ang mga ginagawa ng mga lalaki na nangluloko sa babae. And ayaw kong ma-fall kayo sa ganyang uh, hukay. Kasi kawawa naman, uh, which is na, na-realize ko yun. Nung uh, matagal na panahon yun eh, na-realize ko noon nung nagkaroon ako ng uh, parang uh, acceptance. Okay? Uh, I asked for forgiveness and uh, yun, tinalikuran ko yun. Matagal na actually and uh, ngayon, I'm a new person. Okay? I'm a new person and I know that. Hindi ko pinagyayabang at hindi ako proud sa nangyari. Ayoko na nun. Okay? So, ito, ginagawa ko to para naman maka uh, pag-share ako sa inyo ng uh, dapat nyong uh, makita sa isang lalaking manloloko oh, yeah. manloloko ko dati. Pagsabay-sabayin ba naman? Pero nakakaawa kasi hindi nila alam na, na, na ganun sila. Na tatlo sila, na, na apat sila, mga ganun. Ow. Sorry. Pero hindi na po ako ganyan. Matagal na panahon na ako nagbago. Okay? Nung kabataan ko, in the 20s, I'm in the 30s now. Okay? So, 30-something. Hulaan nyo na lang edad ko. Okay? <laughs> Alam niyo ba ang uh, kadalasan ng dahilan kung bakit sobrang nasasaktan ng babae? sa paghihiwalay nilang lalaki. Kasi, ito yun eh. Naibigay nyo na lahat, lahat, lahat sa lalaki. Kahit hindi pa naman kayo kasal. Masakit yun, di ba? Yun, masakit nga yun. Okay? Ang, uh, <laughs> to save yourself from this pain, Okay, so yung mga babae na nagsisimula pa lang, okay, na tipong na natatakot na pumasok sa isang relationship, ito ang pagkatatandaan nyo, okay? And this goes para naman sa, sa lahat na rin. Uh, have, I have points here. In 1 Corinthians 6, uh, verse 19, sabi dito, you don't know that your bodies are the temples of the Holy Spirit, okay, who is in you. Okay, kapag believer ka, nandyan sa iyo ang Holy Spirit. Ngayon, whom you have received from God. Okay, you are not your own. Hindi mo sarili yan, hindi mo angkin yan. Ngayon, alam niyo ba you were bought uh, you were bought at a price. Tinubos niya tayo kasi lahat tayong mga salanan. Ako, inaamin ko, I committed a lot of mistakes in the past. And paun- kahit ngayon, hindi naman ako perfect. I'm not saying that I'm perfect. Nagkakaroon ako ng mga small mistakes. But uh, um, right away, pinaghihingi uh, ko yan ng uh, forgiveness sa Kanya. Ngayon, ito ang point ko dito. If you have that Holy Spirit in your body, you have to honor God with your bodies. Kasi nandito naka, naka, naka, nakatira siya dito sa, bah- sa sa katawan natin. Ngayon kung hindi mo 'to nirerespeto, okay, bigay ka na lang bigay. Binibigay mo lahat. Okay? Alam mo nang ibig kong sabihin. I, I don't want to be very you know, specific dito. Alam mo yung ibig kong sabihin. Ang pangit noon eh. Ang pangit. Alam ko yun kasi naramdaman ko yun. Okay? Na, napagdaanan ko yun lahat tinubos na tayo sa, sa sa past mistakes natin at wag na natin ulit-ulitin pa kasi alam niyo ba according to this for the wages of sin is death. Okay? Patay na dapat tayo eh. But for the gift of God, ang gift of God is eternal life. If you accept him as your Lord and Savior, he will give you eternal life. But if you're not um, you know, uh, stop doing what you're doing, yung mga sexual immorality yan. Kawawa tayo eh. Kasi para tayong walking dead. Yung spirit natin patay. When we die, saan tayo pupunta? Wala tayong eternal life. Eternal hell. Parang kakatakot. Kaka Ayoko nun. Diba? Yung sinishare ko to sa inyo kasi kasi gusto ko rin naman maram- maramdaman nyo. Okay? At makita nyo ang totoo. Hindi ko to ginawa lang. Hindi to ko gawa-gawa. Galing to mismo sa Bible natin. Okay? I'm not saying that I'm perfect. I, uh, no, no, no. I'm not saying na ikaw makasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Sabi ko nga, dapat patay na tayo spiritually. At kung hindi dahil sa kanyang ginawa, we're considered walking dead. Kaya we have to glorify Him. At lagi niyong tatandaan, okay? So, sabi nga, in everything you do, whether you, you eat or you drink, tanghali ngayon, kumakain kayo, umiinom, okay? And whatever you do, do it, do everything for the glory of God. Lahat dapat ng ginagawa natin ay nag-glorify siya, yung ikatutuwa naman niya. Okay? Whether you're working, trabaho mo, kung ano man. Okay, you, you work for God. You're not working for man. Okay? Um, halimbawa, ito, balik tayo sa topic natin, sa relationship. Yung, ang pumapasok ka sa isang relasyon dahil iniisip mo siya. Okay? Siya, ay, siya yung author ng love eh. Siya yung gumawa ng tao at ng babae, lalaki. At siya yung uh, talang dapat sundin natin kung ano bang dapat na gawin natin sa isang relationship. Napaka-clear na hindi mo dapat ito gawin kapag hindi pa kayo kasal. Inaamin ko, ginawa ko yan. Ginawa ko yan. At hindi maganda ang naging resulta. Ayoko mangyari yun sa inyo. Kung alam nyo lang yung nangyari sa akin, ayoko mangyari yun sa inyo. Kaya sinishare ko to sa inyo. Okay? Next time, I'm gonna share that. Kung ano nangyari sa akin. Okay? So, alagaan nyo yan. Alagaan nyo yung sarili nyo. Alagaan nyo yung body nyo. Okay? Again, your bodies. Okay? Your body is the temple of the Holy Spirit. Alright? Kaya mga babae, nasasaktan dahil rito. Na ibigay na nila lahat-lahat. Okay? Ibigay na nila lahat, pati yung mga hindi dapat ibigay. Okay? Kaya pakiramdam nila na nabuho na yung mundo nila, na wala na yung, wala na, wala na sila yung pagmamalaki. Parang ganon, di ba? Kaya iyon, maraming, marami akong kakilalang ganyan na umiiyak Ganun. At uh, wala nang pag-asa. Ito, sa YouTube channel natin, kung makita yung mga comments, may mga ganun. Iniwan sila, hindi nila alam kung bakit, bigla lang nawala yung lalaki, nagkaroon na silang anak, hindi pa sila kasal, masakit yon Okay? Kaya kung nasa situation kanyang ganyan, ito na lang gagawin nyo. You have to just uh, ask for forgiveness. Kasi uh, nangyari na, di ba? para iwas tayo sa panluloko, alam niyo ba, magdasal tayo lagi sa Kanya. Okay? Para bigyan tayo ng sapat ng kaalaman, pag-iisip, upang makita natin yung tama at mali. Kasi kapag wala tayong spiritual uh, guidance, hindi tayo magaguide eh. Walang guidance eh. Wala. As in, alam ko yan kasi dumaan ako dyan eh. <sighs> Sabog yung buhay. Sirang-sira. Pero nung pumasok ako at tinanggap ko siya at naging naging malapit ako at lagi akong madasalin. Nagkakaroon akong wisdom. Okay? And uh, sa mga bagay na to, magkakaroon ka ng lakas loob, lakas ng loob, especially sa mga babae na magsabi ng no. Kapag ayaw nyo, wag, no. Huwag kayong, walang, walang makakapilit kayo sa inyo. Okay? Kaya mga babae, mag-isip-isip lagi. Okay? Itong ginagawa ko to para to sa inyo. Kasi tandaan nyo yung mga lalaki, kagaya sa akin. Pero ako, nagbago na dyan. Okay? Hindi ko sinasabi lahat ng lalaking ganyan, pero mga marami pa namang lalaking totoo. Pero you have to know the signs, okay? Para hindi kayo maloko. Okay? Kaya kaya nga binibigay lang uh, itong uh, bagay na ito sa kapag asawa mo na. Kapag hindi mo pa asawa, please don't do it. Don't give it to that person para wala kang sakit ng ulo. So paano kung naibigay mo na? Yan ang question, di ba? Ano pa? Eh then ask for forgiveness. Kasi lahat naman tayo nagkakasala. na ibigay mo na, wala na magagawa, wala nang mangyari yon. But alam niyo ba, um, He is a new creation, sabi dito. Kapag, binig, kapag tinanggap mo si Lord, okay, si Christ sa buhay mo, the old life is gone. Wala na yon. And the new life has begun. And ibig sabihin, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yun lang naman ang dapat mong gawin. Talikuran mo na yung nakaraan, humingi ka ng forgiveness and accept Christ in your life and you will become new and you will be renewed by God. Ganun lang yung kasimple, okay? So, sabi nga, uh, may iwasan mong masaktan ng sobra-sobra kapag ginawa mo ito. Okay, respeto naman sa sarili. Respeto mo sarili mo at respeto mo yun gumawa sa'yo. Okay? Pumili ng mabuti para maging matalino sa pagpili. Sabi nga sa isang uh, commercial. <laughs> Kasi masakit sa ulo ang mga ganyan, di ba? Uh, wag daw maghiya magtanong kung may right med ba dito. <laughs> okay? Huwag magmahiya magtanong kung may right med ba nito. Gusto ko yon. Anyway, uh, ah, joke aside, na, na, narinig ko lang, na, na ano ko lang, naalala ko lang kanina huwag mahiya kay God. Huwag mahiyang lumapit kay God. Kasi, lagi na lang naman siya nandiyan sa iyo. Tatanggapin ka niya at hindi ka niya i-judge sa ginawa mo in the past. As long as tatanggapin mo at uh, pagsisisihan mo yung mga ginawa mong pagkakamali sa buhay mo. Okay? Sabi nga, kapag hindi mo alam kung anong dapat gawin, if any of you lacks, lacks wisdom, he should ask God, okay, who gives generously without finding fault. Hindi siya naghahanap ng mali sa atin. It will be given or given to Him or to us if we just ask God. Okay? So, hindi niya tinitignan ang pagkakamali natin. Mas importante sa Kanya ang pagsisisi mo at ang pagbabago mo. Okay, gotta go. Thank you so much. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. Gotta go. Sago. Sago. <laughs> what an What an outro. Music for the heart. This is Who Goat Radio. love songs of all time. It's like food for your heart. Who Goat songs 24 hours a day. This is Who Goat Radio.